منتديات القراء تقدم ندعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي لا إله إلا الله i wabarakatuhu, dragi i poštovani slušalci i slušateljke, vi ste i dalje na frekvenciji Radija Naba, na frekvenciji 103.2 FM stereo. ولعمري عن قليل كل من فيها يموت I ovog četvrtka 2. maja 2002. godine, odnosno 19. sefera, safera 1423. hidr- hidžetske godine u četvrtoj emisiji u nizu u ciklusu El Iman. وحوت إنما الدنيا كبحر يحتوي سمكا وحوت I naša tema e, kroz ciklus El Iman je svakako komentar knjige Teuhida. يفوت فاغتنم وقتك فيها قبل ما فيها يفوت Večeras govorimo ko ostvari tevhid ući će u džennet bez polaganja računa. بالسكوت قل بخير تجتنيه أو تحمى I predavač vama već poznat profesor Samir Avdić. Večeras idemo direktno u živo. Svaka emisija e, ciklusa El Iman u budući od prve ove sada subote bit će reemitovana u terminu od 22.00. Znači svaki subote na od 10 sati putem talasa Radija Naba moći ćete da čujete reprizu, odnosno reemitovanje emisije u ciklusu El Iman. يحتوي سمكا وحوت إنما الدنيا كبحر يحتوي سمكا وحوت إن Znači četvrtkom u terminu od 20 i 30 idemo direktno u program, a svaki subote možete ponovo da slušate istu emisiju. كبحر Večeras, pored e, predavanja na temu ko ostvari tevhid ući će u džennet bez polaganja računa u okviru komentara knjige Tevhida, dragi poštovani slušalci, imate mogućnost i vi da nas kontaktirate, da postavite eventualna pitanja, a Boga mi i da odgovarate na pitanja koja smo mi već pripremili, a oni koji budu uspješno odgovorili na postavljena pitanja, očekuju ih i vrijedne nagrade. عابد الحرمين Telefoni kontakt u studiju su 736 630 i 736 631. Napominjemo za one koji zovu izvan Zeničko-Dobojskog kantona, pozivni broj je 032. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالله فرحين بما آتاهم الله من فضله فرحين <laughs> بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون فبكى الفضيل رحمه الله حين سمعها يا عابد الحرمين A sada što se kaže iz prve ruke da poslušamo koji je to način da ostvarimo tevhid, a onaj ko ostvari u teuhid ući će u džennet bez polaganja računa.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 Zato je pisac knjige o Tevhidu napisao poglavlje nakon ovoga o tome da će onaj ko ostvari tevhid ući u džennet bez polaganja računa. Jeste, draga braćo i sestre, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala zbog iskrenosti njegovih robova u njegovom obožavanju zna dati veliku nagradu čak i na dunjaluku. Tako da kažu islamski učenjaci, Allah subhanahu wa ta'ala zbog tevhida, zbog iskrenog obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala, sačuva njegova roba u određenim situacijama. A kako i ne bi, pa poslušajte šta kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala za jednoga svoga roba. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَآ بُرْهَانَ رَبِّهِ I ona je poželila njega i on je poželio nju da nije vidio dokaz od Allaha subhanahu wa ta'ala. Jeste, ovo je bio slučaj sa Jusufom alaihi salam pa ga je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala od njenih spletki sačuvao na taj način što mu je pokazao dokaz koji je bio uzrokom da on ostavi i da se sustegne od bluda sa ovom ženom. A zbog čega to? Zbog toga što kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين na taj način mi smo od njega odvratili ono što ne valja, blud, zbog čega? Innehu min ibadina muhlasin. Zato što on bio od naših iskrenih robova. Zato što je iskreno obožavao Allaha subhanahu wa ta'ala, pa je zbog toga ga uzvišeni Allah na dunjalu koji još spasio zbog njegovog tevhida i zbog njegovog iskrenog obožavanja samo Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato kažu islamski učenjati, nagrada za iskreno obožavanje Allaha očekuje čovjeka na Dunjaluku prije nego na Ahiretu. قبل ما فيها يفوت فاغتنم وقتاك فيها قبل ما فيها يفوت I kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala o Ibrahimu alaihi salam koji je simbol monoteizma, koji je simbol tevhida, jednoće Allahu subhanahu wa ta'ala, إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين doista je Ibrahim alaihi salam bio imam, bio je vođa narodu i bio je ustrajan u obožavanju Allaha i u pokornosti njemu i bio je čist od širka, hanif, walam jeku minel mušrikin i nije ni jednog jedinog trenutka bio mušrik Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovako uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala pohvaljuje svoga roba Ibrahima alaihi salam, koji je bio simbol monoteizma, simbol čiste, čistog ispovjedanja vjere Islama Allahu subhanahu wa ta'ala. Zbog toga što je Ibrahim alaihi salam odmah se pokorio Allahu jalla še'nu, kada mu je naredio, iz qala lehu rabbuhu eslim, qala eslamtu li rabbi la'alamin kada je njemu njegov gospodar rekao pokori se budi musliman rekao ja se pokoravam gospodaru nebesa i zemlje jeste draga braću i sestre ovako je Ibrahim a.s. postigao vojstvo na Dunjaluku zbog čega? zbog toga što se strpio i zbog toga što je bio u Allahove ajete ubijeđen, kako kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ i mi smo ih učinili imamima, vođama, koji su išli našim putem, onda kada su bili strpljivi i kada su u naše ajete čvrsto vjerovali. Ovo su dva uslova za onoga ko hoće slavu na dunjaluku, a to je da se mora strpiti na Allahom subhanahu wa ta'ala putu i mora biti ubijeđen u Allahove subhanahu wa ta'ala ajete. Ovako je Ibrahim a.s. postigao ovo vođstvo na dunjaluku. I kažu islamski učenjaci, kada Allah subhanahu wa ta'ala u ovom kuranskom ajetu kaže da je Ibrahim alaihi salam bio ummet, što znači da je vrijedio kao čitav jedan narod zbog toga što je bio simbol monoteizma i kao takav vrijedio je veoma puno kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. A što se tiče riječi kan qanitan lillah da je bio u neprestanom znači obožavanju Allaha subhanahu wa ta'ala Kako kaže uzvišeni Allah أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه Zar je isti onaj koji neprestano u noći, u zadnjoj trećini noći, kada niko ne ustaje Allahu subhanahu wa ta'ala u ibadet, zar isti onaj koji ovako u neprestanom ibadetu obožavanju Allaha provodi noći na seždi i na kijamu, bojeći se kazne na ahiretu i želeći milost, džennet od Allaha subhanahu wa ta'ala, zar isti onaj koji ovako radi i onaj koji to ne čini, e ovako je Allah subhanahu wa ta'ala opisao Ibrahima alaihi salam, da je bio u neprestanom obožavanju i neprestanoj pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا I na mnogo mjesta uzvišeni Allah je opisao Ibrahima a.s. da je bio Hanif. A što znači Hanif? Hanif znači da je bio čist od širka. Da nikada nije ni u jednom momentu težio širku. Ili osjetio nešto u svome srcu ljuba prema tome, a kamo li ne do Allah subhanahu wa ta'ala da je bio mušik, da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva toga. I tako uzvišeni Allah potvrđuje i kaže, وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ I zasigurno ni u jednom momentu nije bio Ibrahim alaihi salam mušik Allahu dželešanu. Nije bio idolopoklonik. Zato je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala odlikovao Ibrahima alaihi salam do te mjere da ga je uzeo sebi za prisnog prijatelja kao što je uzeo također Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam za prisnog prijatelja. ومنيرا لظلمتي إن تجالين كربتي Zato kršćani i židovi svojataju sebi Ibrahima alaihi salam i kažu da je Ibrahim alaihi salam bio kršćanin, a židovi kažu da je bio židov. Međutim, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala i utjeruju laž i negira im ovo svojatanje sebi Ibrahima alaihi salam. Pa tako kaže وَمَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا Allah subhanahu wa ta'ala i negira svojatanje njihovo Ibrahima pa kaže nije Ibrahim a.s. bio niti židov niti kršćanin nego je bio musliman pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala, bio je čist od širka, jer kršćani i židovi su mušici Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato, zbog ove stvari, Allah subhanahu wa ta'ala naređuje vjernicima i preporučuje im da uzmu sebi uzoru Ibrahimu alaihi salam, pa kaže, قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. Vi u Ibrahimu alaihi salam imate divan uzor. Imate uzor u Ibrahimu alaihi salam i u onima vjernicima koji su bili sa njim. فأرى النفس باعتصار أبدا بالفضيلة أبدا بالفضيلة يا لك A zbog čega vjernici imaju uzor u Ibrahimu a.s. i u vjernicima koji su povjerovali u njega u njegovom vremenu, mada kaže imam Mujahid da je Ibrahim a.s. u prvom vremenu svoga poslanstva bio jedan jedini musliman na zemlji zato što mu se dugo vremena niko nije odazvao u islam. Zbog čega je Allah subhanahu wa ta'ala preporučio vjernicima da uzmu za uzora Ibrahima a.s. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله kaže uzvišeni Allah kada je on Ibrahim alaihi salam zajedno sa svojim pristavicama rekao svome narodu mi smo čisti i mi se ograđujemo od vas i od onoga što vi obožavate mimo Allah subhanahu wa ta'ala keferna bikum mi vas negiramo i niječimo mi smo nevjernici u ono što vi vjerujete وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده I onda su obznanili svoj pravac u svom vjerovanju. Između nas i vas, rekao je Ibrahim a.s. svome narodu, između nas i vas je trajno neprijateljstvo i mržnja sve dok ne budete povjerovali u Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato, draga braćo i sestre, nije dovoljno samo vjerovati u Allaha dželašanu, nego neophodno je zanegirati sva druga božanstva mimo Allaha dželašanu i mrziti to i one koji slijedi druga božanstva mimo Allaha dželašanu. Do te mjeri da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam stavio da su vjernici koji mrze u ime Allaha i vole u ime Allaha potpunog imana. Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, akmelu mu'minina imanen, el hubbu fillah, wal bugdu fillah, da su vjernici najpotpunijeg imana, oni koji voli u ime Allaha i mrze u ime Allaha. Zato kažemo, neophodno je da čovjek mrzi ono što se obožava mimo Allaha, i da im nagovijesti neprijateljstvo i mržnju u svojim srcima i u svojim riječima. Ali pogledajte divan uzor u Ibrahimu a.s. Ibrahim a.s. tako se obhodio sa svojim babom, babom Azerom, koji ne samo da je obožavao kipove mimo Allaha žalžanu, čak ih je i pravio i prodavao. Međutim, to nije bila zapreka da Ibrahim a.s. na jedan izuzetno lijep način se obrati svome babi. Zato kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ti spomeni u knjigi Ibrahima, doista je on bio izuzetno iskren insan. Izuzetno iskren insan u svom vjerovanju. I bio je poslanik. Iz kala li abihi ja lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka shay'a kada on rekao svome babi pazite draga braćo i sestre tako se obratio svome babi koji je bio mušik Allahu subhanahu wa ta'ala ja abati o babuka o babice ovakvim izrazom u arapskom jeziku uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala mi plenio kako se obratio Ibrahim a.s. na jedan lijep, ljupak način da u milostivi svoga babu ja ebeti, o babuka moj o babice, zašto božavaš ono što niti čuje, niti vidi, niti može ti kakvu štetu odnijet, odagnati od tebe ili kakvu korist pridodati. Zato, draga braćo, iz ovog se uzima dokaz veličine i dobročinstva prema svojim roditeljima i da je obaveza vjerniku i vjernici da čini dobročinstvo svojim roditeljima, pa makar oni bili mušici, makar bili nevjernici u Allaha želešenu, ali nije se naravno, nije im dozvoljeno da se pokoravaju svojim roditeljima u onome gdje će pogriješiti Allahu ili poslaniku, zato što je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao da nema pokornosti stvorenju u griješenju gospodaru Allahu subhanu wa ta'ala. I onda je uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala u, kome, u kontekstu opisa vjernika u suri Al-Mu'minun o njihovim najprisnijim osobinama rekao وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ I oni koji svome gospodaru ništa ravno ne smatraju. Ovako uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je pohvalio vjernike i stavio njihovu najprisniju osobinu jeste da oni ne čini širk, ne čili idolopoklonstvo i ništa ne smatraju ravno Allahu subhanahu wa ta'ala. أتاك يا ربي عبدك بالذنب أتاك يا ربي عبدك بالذنب يرجو متى ما وقد أناب إليك يا ربي يرجو متى ما وقد أناب إليك أنا كنت أقع بيسس knjige وتوحيد كاجي عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة Od ibn Abdurrahmana, rahimahullah, prenosi se da je rekao, bio sam kod Said ibn Džubeira. Said ibn Džubeir je jedan od tabiina, poznat imam haditha u svome vremenu, koji je bio jedan od najvećih učenika Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma, a Ibn Abbas poznat kao terđuman u Kur'an, kao najbolji poznavalac Kur'ana i Amidžić Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam i jedan među odabranim ashabima. E ovaj Husayn ibn Abdurrahman, također tabi'in, došao je kod Sejid ibn Džubeira, pa mu je rekao, pa je rekao Sejid ibn Džubeir, Ejukum ra'al kevkebe ledin qadal bariha, ko je od vas vidio sinoć meteor koji je srušio se sa neba? Fa kultu ane, pa je rekao Husayn, ja, vidio sam ja sinoć kako je pao meteor sa neba. Thumme kult, emma inni lem ekun fi sala. Pa sam onda rekao, kaže ovaj Husayn, rahmetullahi alej, ali, pazi, ja nisam bio namazu. Iz ovog, draga braćo i sestre, uzimamo vrijednost tabiina. Husayn, radijal rahmetullahi alej, je rekao Saidu, treba da znaš da to što sam vidio sinoć, zvijezu, nije zbog toga što sam ustao na noćni namaz. Znači nije htio Husayn rahimahullah, da misli o njemu ovaj tabin Sa'id, kako je on možda sinoć klanjao namaz, pa je vidio kako je pala zvijezda. Nego je htio da mu kaže da ne misli o njemu nešto što on nema pri sebi. Ali mu je onda objasnio zbog čega sinoć je proveo noć bdijući. Zbog čega čita u noć nije spavao. Walakin ni ludrt. Međutim, ujela me zmija ili akrep, odnosno škorpion. Pa je upitao Sejid ibn Džubir, fama sana, šta si uradio kada te ujela zmija? Kultu ir taqajt. Pa sam rekao, kaže Husayn, rekao sam da sam učio Kur'an kao lijek. Učio je rukiju, znači šerijatski dozvoljena način liječenja Kur'anu, gdje čovjek uči Kur'an, bilo koji dio iz Kur'ana, i Allah subhanu wa ta'ala mu pomogne zbog veličeta Kur'ana. Kale, fema hamelake ala zalik. Pa kada je čuo Sejid ibn Džibir od ovoga tabiina da je učio Kur'an zbog toga što ga je zmija ujela, pitao ga zbog čega si to radio. Pogledajte, draga braćo i sestre. Pitao ga zbog čega si to radio. Zato što ovu, ova stvar u vjeri mora imati dokaz. Iz ovog islamski učenjaci uzimaju dokaz da nije dozvoljeno ništa u ovoj našoj vjeri raditi bez dokaza. Pogotovo kada je stvar u ibadeta. Jer vi znate da u ibadetima nije dozvoljeno raditi ništa drugo osim što je radio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Zato kaže Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, jedan od tabiina koji je godinu dana bio u džihadu na Allahovom putu, a drugu godinu bi išao na hađ, e on kaže, a senedu min ad din, sened, lanac haditha je od vjeri, fa unzuru min man ta'hudu dinekum, zato pazite od koga vi uzimate svoju vjeru. Jer da nije, draga braćo, traženja dokaza u vjeri, onda bi mogao da kaže u ovoj vjeri ko bi htio šta bi htio. Međutim, u ovoj vjeri ne može se pričati ništa bez dokaza. A dokaz je Kur'an kao Allahova knjiga i čisti sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer zamislite, za 1400 godina od Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da svaka generacija koja je dolazila ovdje na ovaj svijet, dodavala po neke stvari, ubacivala lažne hadise Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da nije bilo učenjaka hadise koji su razvrstavali vjerodostojni od nevjerodostojnih i ubačenih hadisa, danas malte ne mi ne bi mogli prepoznati našu vjeru. Zato Sajid ibn Džubir kada je čuo ovoga svoga prijatelja kako je učio Kur'an zbog uje da zmije, pitao ga je zbog čega si to radio, imaš li dokaz za to? Pa je rekao, imam, imam hadis koga nam je pričao imam Šabi. To je također jedan od velikih učenjaka hadisa koji se nalazio i živio u Šamu, u Siriji. Kale, wa ma haddesekum, pa je upitao Saida, koji je to hadis koji ti je pričao imam Šabi? قلت حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى kaže pričao nam je hadis Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem od Bureid ibn Husayba da je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je učenje Kur'ana najbolje za liječenje uroka ili otrovnih ujeda životinja kao što je zmija ili škorpija. Iz ovog haditha Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam jasno se vidi da je dozvoljeno učiti Kur'an i za ove dvije stvari kao što je urok ili ujed otrovnih životinja kao što je zmija ili škorpija, ali isto tako ne sprečava nas ovaj hadith, jasno se vidi iz njega da je dozvoljeno učiti Kur'an za bilo koju drugu bolest ili za bilo koji drugi problem kao što je sihr, kao što je neke druge vrste bolesti, pa čak i ove fizičke, zato što Allah, Allah subhanu wa ta'ala je opisao Kur'an kao lijek. I on ima općenito značenje, lijek je za ono što je u ljudskim prsima, ali isto tako lijek i za ove vanjske bolešine koje povremeno čovjeka zadesi. Pa kada je čuo Sa'id ibn Jubeir, rahimahullah, da je on učio Kur'an zbog ujeda zmije ili škorpije, na osnovu dokaza, zato što je čuo ovaj hadis Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pohvalio ga je, pa mu je rekao, kad ahsene man intaha ila ma samja. Lijepo je postupio onaj koji uradi po onome što čuje kao dokaz. Jer opet ponavljamo, draga braću i sestre, u ovoj vjeri je veoma, veoma bitno da čovjek radi sa dokazom, da zna zašto nešto radi. Zato što će uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala pitati ljude na sunnim danu, za ađebtumul mursalim, šta ste odgovorili poslanicima, nećete pitati šta se odgovorio ovome ili ovom učenjaku, nego ćete pitati šta se odgovorio poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Pitat ćete da li si slijedio u istinu sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Da li si slušao njegove vjerodostine hadise ili si slušao apokrifne i izmišljene hadise na Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zato je neophodno da čovjek vodi računa kada je u pitanju njegova vjera i da ne radi u svojim ibadetima bilo šta osim onoga što je došlo u vjerodostojnom sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Sačuvan u našim vjerodostojnim knjigama na prvom mjestu knjiga Sahihul Bukhari i Sahihul Muslim poznate vjerodostojne zbirke haditha kod ehli sunnete wal džema, a nakon toga poznati suneni, zatim musnedi i ostale grupacije, grupe knjiga gdje su islamski učenjaci sačuvali sunnet Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Pa kada je čuo Sa'id postupak Husajna i ovaj hadith Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, rekao je dobro, ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال Međutim, ima hadith ko nam je pričao, koga nam je pričao Ibn Abbas od poslanika sallallahu alaihi wa sallam da je rekao Oridat alejjel umem Bilo mi je predočeno, kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, veliki broj naroda. Kažu islamski učenjaci, postoji mogućnost da je ovo vidio Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam na mi'arađu, kada je bio, a postoji mogućnost da je vidio u snu. A mi znamo da su snovi Allahu, Allahovi poslanika istina i da i ne može šeitan doći. Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, predočeni su mi narodi, فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَا هُرَّهِ Pa sam vidio poslanika, a sa njim je bila mala grupica. Bila je grupa manja od deset ljudi. وَالنَّبِيَّ وَمَاهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ Pa sam vidio poslanika, a sa njim je samo bio jedan ili dva poslani, dva, jedan ili dva čovjeka. وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَاهُ أَحَدٍ Pa sam vidio poslanika, sa kome nije bio ni jedan jedini pristalica. Jeste, draga braćo i sestre. Zamislite, poslanikom je dolazila objava od Allaha subhanahu wa ta'ala, doći će na sudni dan, a sa njim neće biti ni jedan jedini pristalica. Nikom od njegovog naroda, od čitavog njegovog sela ili grada ili područja gdje se pojavio, nikomu neće se odazvati u vjeru od prethodnih poslanika. Tako da će doći na sudni dan sam jedan jedini. Pa ako je ovo se dešavalo Allahovom poslaniku, kome je dolazila objava od prethodnih poslanika, šta je tek sa nama, draga braćo? Zato danas čovjeka ne treba da razočara mnoštvo kufra, mnoštvo nevjerovanja. Većina ljudi koji su neznanju, daleko da Allahove subhanu wa ta'ala vjeri, daleko u gafletu, totalnom nemaru od vjeri Allaha subhanahu wa ta'ala, zato ne treba se razočarati. I ne treba čovjek da kloni duhom. I treba da zna da je uvijek na svakom mjestu u Kur'anu, i u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam većina došla pokuđeno. Većina je došla pokuđeno. Što znači da će većina uvijek biti na zabudi i u dalaletu i kufru, nevjerovanju daleko od Allaha subhanahu wa ta'ala. I kaže uzvišeni Allah, وَإِن تُطِعَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ I ako se ti budiš pokoravao i budiš slušao većinu ljudi, otičeš u zabludu. Zato čovjek ne treba da gleda na većinu, gdje je većina, nego treba da gleda gdje je Allah subhanahu wa ta'ala. šta hoće uzvišeni Allah da ide putem kome je zacitao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: iz rufi alihi sawadun azim. I onda vidio sam u daljini veliki oblak ljudi, veliki oblak koji je pokazivao i ukazivao da se približava veliki broj ljudi prema meni. Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam da je vidio na horizontu veliki oblak koji je ukazivao da se približava veliki broj ljudi prema njemu. Pa falentu an lehum Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam pomislio sam da je to moj ummet. Fa qil li hada Musa wa qawmu. Pa mi je rečeno ovo je Musa i njegov narod, njegovi sljedbenici. Iz ovoga uzima se dokaz do vrijednosti Musa a.s. i sledbenika njegovih. Zato što su većina, odnosno veliki broj na sunnjem danu će sačinjavati njegova, njegovi sledbenici Pa na vartu pa iza se azim na pa kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa pa sam od put pogledao, pa sam vidio još veći oblak koji je ukazivao da se približava još veća skupina od one koju je, za koju je pomislio da je to njegov ummet. Fa qila li hadhihi ummatuk. Pa mi je bilo rečeno, ovo je tvoj ummet. Wa ma'ahum ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير hisabin wala عذاب a sa njima je 70.000 onih koji će ući u džennet bez polaganja računa i neće biti kažnjeni. وهي في نفسي رجاء وهي في عيني ضياء Ovo je tvoj ummet I sa, među njima se nalazi 70.000 onih koji će ući u džennet bez polaganja računa i bez kazne. A u predaji koju bilježi Ahmed u svome musnedu, čiji lanac dostiže stepen vjerodostojnosti, da je dobar, kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, sa svakim, na svaki od ovih hiljadu ljudi koji će ući u džennet ovako, nalazi se 70.000 drugih od ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Pa kada su čuli ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam ovako veliku vijest, počeli su da pričaju jer je ustao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam između njih, između da i ušao u kuću. Fahaba nasu fi ulaik. Pa su ljudi počeli da pričaju oko ove skupine, da nagađaju. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم pa su jedni rekli možda su to oni koji su bili u društvu koji su bili ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam aludirajući na sebe وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام pa su neki od njih rekli možda su to oni koji su rođeni u islamu kao djeca znači فلن يشركوا بالله شيئا pa su umrli još kao djeca jer i nisu činili širka Allahu وذكروا أشياء ispomenuli su mnogo tih nekih solucije i opcije. Ko bi mogli da budu ti 70.000, odnosno na svaku od hiljadu njih po 70.000 drugih. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه pa je izašao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam nakon određenog vremena, znači iz kući, ponovo u međida svoj, pa su ga obavijestili o onome čemu su nagađali. Pa kale, pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, draga braćo, o osobinama oni koji će ući u džennet bez polaganja računa. Ko su ti? Prva njihova osobina jeste la yastarqun. Da oni ne, se ne liječe Kur'anom. Pazite, zbog toga je Sa'id ibn Jubeir spomenuo ovaj hadith Husayn, Husaynu Allah, rahimahullah. Da su oni koji se ne liječe Kur'anom. To je prva njihova osobina. Druga osobina, wala yaktawun, I oni se ne liječi na način koji je bio poznat u vremenu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A to je da su zagrijavali sablju i onda rane, rana da se ne bi infekcirala, oni bi spaljivali ranu usijanim mačem, kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, druga njihova osobina jeste da se oni na ovakav način ne liječi. Treća osobina, وَلَا يَتَطَيَّرُونَ I oni ne imaju kod sebe suje vjera i prazno vjerja oni ko sebe nemaju suje vjerja, oni ne gledaju na crnu mačku je li prešla, prešla ispred puta ili nije. Oni ne gledaju na sovu, na čuvi se kući ona našla. Oni ne gledaju na mnoge druge stvari kao što je horoskop i mnoge druge pra, druga praznovjera i suje vjere, oni ne, kača, ne okačaju na svoje kuće ili na svoje životinje, krave i tako dalje, crne krpice protiv uroka za koji nema nikakvog dokaza u islamu, a o, čim stva, o kojim stvarima ćemo mi inša Allah ta'ala govoriti. To je njihova treća osobina. Wa ala rabbihim yatawakkalun. I oni se na svoga gospodara oslanjaju. Ovako, sa ovim četiri osobinama, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je opisao ovu grupu od 70.000 koji će ući u džennet bez polaganja računa. أين يا كرم الدوام أين هاتيك الآن أين يا كرم الدوان أين هاتيك الآن كلها أمست غريبة كلها أمست غريبة كلها أمست غريبة كلها أمست غريبة يا بلادي قد كفى أو تشوف رضي الله تعالى ashab Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam Ukaš ibn Mihsan ustao je i rekao فقال دعو الله ان يجعلني منهم moli Allaha da me učini jednim od njih od te skupine koji će ući u džennet bez polaganja računa قال أنت منهم فركوا الله بصني صلى الله عليه وسلم تيسي أني ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فأستوى drugi čovjek rekao, moli Allaha da me učini od njih. Pa je rekao Allah u poslanih sallallahu alaihi wa sallam, sebe pake biha ukaše, preduhitrio te je sa tom stvari ukaša, radi Allahu ta'ala anhu. Kažu islamski učenjaci da je Allah u poslanih sallallahu alaihi wa sallam ovako odbio ovog drugog čovjeka iz jednog od dva razloga. Ili da je bio munafik, jer je, da je znao Allah u poslanih sallallahu alaihi wa sallam za njegovo lice mirje u srcu, pa zbog toga mu je rekao na ovakav način, da nije on od ovih 70.000 ljudi koji će ući u džennet bez polaganja računa ili da je on čovjek koji da je na ovakav način Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam zapriječio e, pitanje ostalim ashabima, da ne bi sad svi ostali ashabi došli i govorili, moli Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, moli Allah da budemo imli od njih i tako dalje. Tako da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam na ovakav način zapriječio vrata ostalim ashabima da ne bi dolazili kod njega. رغم أعداء الحياة يا بلادي يا حبيبة يا بلادي يا حبيبة يا بلادي يا حبيبة يا بلادي يا حبيبة يا بلادي A sada, draga braćo i sestre, da se ponovo vratimo na ove osobine. Ove osobine koje se nalaze kod onih koji će ući u džennet bez polaganja računa. Molim Allah subhanu wa ta'ala da učini i nas i vas od njih. Prva od njih jeste te kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam la jestarkun a u jednoj predaji la jertakun da oni ne uče ne liči se Kur'anom. Došla je jedna predaja od Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam da oni ne uče sebi Kur'an, odnosno ne liječi se Kur'anom. I sada ne izgled izgledaju ova dva haditha Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam kontradiktorna. Međutim, draga braćo i sestre, imate drugi hadith koji je došao sa drugim, znači senedom Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, gdje je došao sa izrazom la jestarkun. Što znači da on ne traže sebi, ne idu kod drugih, pa da traže od njih da im uče Kur'an ako su bolesni. Što znači da je njihova osobina da oni ne idu u sebi tražiti i moliti druge da im dođu da uče za njih, njima Kur'an kako bi izliječili, nego dozvoljeno ispadne iz ovoga da on sam sebi može učiti Kur'an kako je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam jasno to radio kako se može vidjeti u jasnim hadisima ko se nalazi u Sahih Bukhari u poglavlju koji govori o rukjama učenju Kur'ana ili da neko drugi odi nekome pa da ga zamoli da dođe kod tog brata ili sestre pa da ga liči Kur'anu. Što znači, njihova osobina jeste da oni ne moli za sebe. A zbog čega to? Zbog toga, draga braćo, što u ovom traženju jeste vid ponižnja. da mi uči Kur'an, onda je to vid poniženja, a poniženje ne smije biti nikome drugome mimo Allahu subhanu wa ta'ala. Iz ovoga, draga braćo i sestre, veoma je bitno da čovjek ima na umu jednu stvar, a to je da mora imati jedno fino uvjeđenje kada odlazi kod samoga doktora da se liječi. Islamski učenjaci kad govori o odlasku doktorima, da bi traženja lijeka, smatraju da čovjeku nekada biva obavezno da ode da se liječi. Jer uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je svezao ovdje na Dunjaluku određene uzroke sa određenim posljedicama. Tako da čovjeku je dozvoljeno i kaže nekada biva vađibom, obavezom da ode da se liječi. Kad islam sključenjaci ako dobije bolest, ako ne bude očao, otišao da mu prijeti opasnost, da može umrijeti od te bolesti, u tom slučaju biva mu obaveza. Jer dužnost mu je da održava svoj život. Ali, pod jednim uslovom, a to je da njegovo srce mora biti svezano u potpunosti za Allaha subhanahu wa ta'ala, ni u kom slučaju za doktora. Jer ako bude njegovo srce svezano za doktora, u tom slučaju njegovo oslanjanje na Allaha subhanahu wa ta'ala manka i on na ovakav način izlazi iz ovih osobina koje je Allahu poslanik sam svezao za one koji će ući u džennet bez polaganja računa. Što znači njemu je dozvoljeno i svakom od nas dozvoljeno da ode i nekada biva obavezom da ode kod doktora, ali pod uslovom da zna da onaj ko istinski liječi jeste Allah subhanahu wa ta'ala. Da ona tvar ili onaj lijek ili sirup koji dade doktor treba da zna čovjek da neće pomoći osim sa dozvolom Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer koliko ljudi uzmu jedan te isti lijek sa jednom te istom, bole, istom bolešću, međutim ovima koristi, onima ne koristi. Zato što uzvišni Allah subhanahu wa ta'ala ovome želi lijek, a onome ne želi. Što znači da istinski onaj koji liječi jeste Allah subhanahu wa ta'ala i svakog od nas srce mora biti svezano za Allaha jalla še'nu, a ne u kom slučaju za doktora, jer on ne može ništa pomoći niti odmoći osim onog što Allah subhanahu wa ta'ala bude htio. I koliko ljudi bude izliječeno nakon što doktori mu kažu da nema više ništa od njega. A koliko ljudi zdravi, kome doktori kažu da je sve u redu, ne dočeka sabaha. Jeste, draga braćo i sestre. Zato što istinski onaj koji daje život i koji daje smrt jeste Allah subhanu wa ta'ala. Zato čovjek mora imati ovako ubjeđenje i ovo na umu kada odlazi da traži lijeko doktora i da ne smije se poniziti, da ne smije osjetiti strah, da ne smije osjetiti neko poniženje prema njemu, nego da mora da zna i da vjeruje ako bude Allah subhanu wa ta'ala htio nekome da ga izliječi, Allah će ga izličiti, a ako bude Allah subhanu wa ta'ala htio nekome da ga ne izliči, kada bi se svi ljudi sakupili na dunjaluku, da ga izliči, svi doktori ovoga svijeta ne bi mu mogli ništa uraditi osim što mu bude Allah subhanu wa ta'ala odredio. A kada bi se svi sihirbazi, svi vračari, svi gatari sakupili da nekome nešto naštete, ne mogu mu ništa naštetiti osim što mu Allah subhanu wa ta'ala odredi. Ovako treba da bude objeđenje jednog vjernika koji očekuje da bude od ove grupe koja će ući u džennet bez polaganja računa.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 ko će njemu učiti Kur'an. Druga njihova osobina jeste da oni jeste da oni ne liječi se usijanim željezom kao što je to bio običaj u vremenu poslanika sa Oselem kako su to objasnili. Zatim oni nemaju kod sebe sujevjerja i praznovjerja, i oni se na svoga gospodara iskreno poslanjaju. Kažu islamski učenjaci jedna zajednička osobina koje sadržavaju sve ove osobine ovdje koje smo spomenuli, jeste, draga braćo, da je njihova osobina, oni koji će ući u džennet bez polaganja računa to, da oni ostavljaju, pazite, ne samo haram, nego ostavljaju me kruhe. Jer ove stvari koje smo nabrojali, neki od njih su me kruh. Što znači, ostavljaju oni stvari koji su manje od harama, kao takvi i pored toga što su potrebni njima i pored toga što su potrebni da im neko uči Kur'an i pored toga da se liječi na ovakav jedan način koji smo spomenuli oni ostavljaju te nekrug stvari a da ne govorimo o haramu zato ko želi draga braću i sestre da bude od ovi grupe koji će ući u džennet bez polaganja računa mora nastojati da ostavi potpuno sve zabrane koje Allah subhanu ta'ala zabranio ili njegov poslanik sallallahu alaihi sallam I ne samo to, da se udaljava od njih i da nastoji da ostavi čak i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 بدمائنا تتغضب يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتقضب فنحورنا بدمائنا تتخضب فنحورنا بدمائنا تتخضب Molim Allah subhanahu wa ta'ala da najboljom nagradom nagradi naših profesora Samira Avdić na ovakvom istrpnom izlaganju na temu ko ostvari tevhid ući će u džennet bez polaganja računa. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će ući u džennet bez polaganja računa. Telefonski brojevi 736630 i 736631 vam od ovog momenta stoje na raspolaganju. Oni koji su zainteresovani da odgovori na pripremljena pitanja i da dobiju nagradu, očekujemo da nam se i jave. Ostalo još mm, otprilike nekih desetak minuta do jacije namaza, odnosno do jacijskog izana, pa vas pozivamo, evo iz javljaju da imamo već nekog na liniji. Neko je sa nama? alaikum. Alaikum salam, zovete iz? Zemca. Bujrom Zemca, hoćemo prvo, drugo, šta ćemo? prvo pitanje. Spomen tri osobine Ibrahima alaihi salam kojim ga je Allah subhanahu wa ta'ala opisao. Tri osobine? Jeste. Evo sam malo da sam malo skontam tu pitanje. Bio je uzor za sve muslimane. Onda... Da, dalje idim, imate li još? Može li? A pokušat ću puno. Dobro. Imamo novi poziv. Druga linija je također u funkciji, neko je sa nama. Alikum salam, zovete iz? Bujrum Zemce. Hoćemo isto ovo pitanje ili ćemo, ima evo pitanje za malo, za malo, o, malo vrijedniju nagradu. Kako ćete objasniti dva hadisa koja izgledaju kontradiktorna? Hadis koji upućuje da je dozvoljno liječiti sa Kur'anom i hadis koji govori da je to zabranjeno. Vi ste pratili emisiju? Ja E pa nadam se da ćete. Kaže, e, Allah će uzvanutne nama kao dozvolio da se liječimo Kur'anom. Da. Na taj način što ćemo, recimo, da nam neko drugi uči uh, Kur'an, ali možemo i mi sam sebi. A isto tako, kaže, tamo se spominje u jednom hadisu da je rečeno da oni koji će ući bez polagana e, računa u džennet, oni će kao treba i sami sebi da uče Kur'an, a ne da traže druge za pomoć, da im drugi uče. Da. Možda tu. <laughs> to malo samo drugi dio ove ovaj, predaje hadisa. Možete pojasniti. Možete pojasniti samo malo blizu. Pa pravo. ja um, ovako. Kaže, ako bi u slučaju da nam neko drugi recimo uči uh, Kur'an, to je uh, vid poniženja. A jedino moramo... Nije, da nije ako neko drugi nam uči, nije vid poniženja. Mi smo rekli o nekom tu jednoj situaciji. Pazi, Allah poslanik sa osnovima je sebi učio. Yes. Naredio je također Ajši da uči sebi. Učio je Allah poslanik Hasan i Husein. Znači da drugi, drugom uči nema problema. I sam sebi čovjek da uči. Ali jedna je stvar samo zabranjena, odnosno pokuđena, kažu islamski činjaci. A to je šta? Pa da se pouzda pa čovjek u nekoga drugog, u drugi lijep, recimo u tako. Možda mislim da, da mimo Allaha, naše je jedino da se pouzdamo Allaha Đelšanu, da je on jedini lijep, da će nas on jedini izliječiti. Jeste sve to tako što vi kažete, ali ima jedan moment ovdje bitan koji... Pa kažem, istinski liječnik je Allah Đelešanu. To je neospurno, samo ovdje, ovdje konkretno za pitanje. Blizu ste, pravo ste, blizu. Možete, možemo nekom drugom... Nagra, prepusti. nagrada je put pravog muslimana. Pa nima tu knjigu, može li još malo? Ajde, onaj, ovako. Rekli smo da je dozvoljeno da čovjek sam sebi uči Kur'an. Yes. Dozvoljeno da mu neko drugi isto tako uči. Yes. Ali smo rekli da osobina ovdje oni koji će ući u džennet da oni sami sebi uče Jeste to, ali da ne, ima tu jedan moment. Šta oni mogu, a šta ne mogu u tom slučaju? Kada oni bivaju poniženi? Pa ako traže e, da im neko drugi... Jeste, to je odgovor. Kad traže oni, kad ode... Pa rekla sam to rekli, tamo ne ratim se rekla. U redu, onaj, to je odgovor. To je odgovor, znači poniženje koje biva kad čovjek ode kod nekoga. Vaše ime, sestra? Mensura Saradija opet nam sura Sarajević i opet nagrada put pravog muslimana. Idemo dalje. Da? Valikum salam, zovete iz? Bujrum, evo, hoćemo naredno pitanje pročitati ili već ovo vezano za Ibrahim, ali salam. Ovo je na kontu svi, na kontu stanja svih nas, <laughs> živih ljudi. Da. Molim Allah da nas učini od, od onih koji će ući bez polagnja računa. Evo sada vam ostavljamo mogućnost, imat ćete reemitovanje ove iste emisije svake subote od 10 sati na večer, odnosno od 22.00. Evo, može jedno, jedno lakše pitanje. Navedi primjer iz Kur'ana kada je Allah subhanahu wa ta'ala zbog iskrenosti spasio jednog svog poslanika. Zbog iskrenosti? Jesi. mi smo spomenuli na samom početku emisije jednog drugog poslanika koga Allah spasio iz jedne situacije zbog njegovog iskrenog obožavanja Allaha. Nije Ibrahim a.s. drugi je poslanik. Da. Da vas Allah nagradi. Amin Bože. Ja u svakom slučaju želim vam što tiče ovog liječenja, baš ovaj, e, koliko to dojmilo, kad ste ovaj, rekli, e, e, oteta osobina stvari i to me strašno onaj, jer Bože moj, e, na Allaha se trebava osloniti što tiče tog liječenja, ali mi moramo stvarno, ako misliš ostvariti neka, na primjer, tenziju ili ovo, ono te nalaze, moram se javljati doktora to bez daljnjega. Mm. sad ja ne bih volila da se to mene pripiše kao, ovaj, što kaže, širk. Pa eto, baš bih da mi to ovaj, nalaze. smo pojasnili da Islam naređuje uzimanje dunjavničkih uzroka naređuje. Imate mnogo dokaza u Kur'anu kada je Marija bila na porođaju, pa je Allah naredio da e, drbne onu palmu. To mora uzeti se dunjavski uzrok. Naučenje iz sebe. Ne naučenje jeste uzeti uzrok. Ali, ovo vjerovanje, u ubjeđenje, kad čovjek ide kod čovjeka, kad ideš kod doktora, kako imaš ubjeđenje? E, e, o tome se radi. To smo mi govorili da nas neko ne optuži da mi sada govorimo ljudima nemojte ići se lista. Ovo bilo od toga. To islam ne poziva tako. Mm, ja se izviniti, malo smo vremenski ograničeni. Ostalo je još neke 3-4 minute do uh, e, jacijskog jezana, a uh, takva je situacija da nemamo mogućnost znači da nakon jacije nastavimo ovu emisiju jer termin za ovu emisiju je predviđen do 22, odnosno do 10 sati tako da e, bi e, želio još nekog da, da čujemo i eventualno da, da postavimo pitanje pa da još neko dobije nagradu inšu. Allah vas nagradio najavljen. Budite sa nama. Alikum salam. Imamo novi poziv. Salam alaikum. Alikum salam, rahmatullah, vrkat. Drugo pitanje. Drugo pitanje. Yes. Uh -huh, uh -huh. A ovo na drugo je već odgovoreno. Hoćemo li... Um, navedi primjer iz Kur'ana kada se... Eh, navedi primjer iz Kur'ana kada je Allah subhanahu wa ta'ala zbog iskrenosti spasio jednog svog poslanika, možda to? To je bio uh, eh, Junus a.s. kada je te u utrob ribi. Ne odnosi, se, ne odnosi se na taj slučaj, nema sumnje, međutim, ovaj, predavač je u početku samom emisije spomenuo jedan drugi primjer. Eh. Hoćemo nekom drugom prepustiti. Imamo novi poziv? Alikum. Alikum salam, rahmatullahi wabarakatuh. Zovete nas iz? Bujnog zemca. Hoćemo li isti, isto pitanje ili ćemo... Ne... Pitanje. Isto pitanje. Koji je primjer? Ko... Jusuf. Primjer Jusuf, ali i salam. Ja, primjer. Aha, aha. Da. Jel on? Jeste, jeste, odgovor je tačan. Nagrada predviđena za uh, ovo pitanje je knjiga e, Kitabu Teuhid. Knjiga Teuhida, upravo knjiga o, E, na, na osnovu koje vršimo i komentar, odnosno put e, koja nam je vodila za ovaj naš ciklus El Iman. Knjiga Tavhida i radost pravovjernih. Samo recite vaše ime. Molim? Čamđić Ešefa. Čamđić Ešefa. Yes. Budite sa nama. Hajde. Lijek psalam. Novi poziv? Salam alaikum. Alaikum salam. Narodno pitanje, čezi Evo, možemo samo da vidimo mi malo šta je po rijedu e, pitanje Ibrahim alaihi salam e, spomeni tri osobine njegove kojim ga je Allah subhanahu wa ta'ala opisao. Može. Prva bio je uzor svim muslimanima, druga bio je Allahov prijatelj, lelula, i treća bio je od onih koji su iskreni. Iskreni. Iskreni, šta se podrazumijeva tu? Možda malo pojasniti to. Šta što ti podrazumijemo Pa, ispovjeduje čistu vjeru u Allah Đalšanu. Jeste, to je to, to je to. Eto. Možete vi me samo... Čelebić Ibrahim, Ibrahim Čelebić također za uh, odgovor na ovo pitanje predviđena je knjiga Al-Vala Valbara ljubav prema dobru i mržnja prema zlu u islamu. Budite sa nama. Salam alaikum. rahmatullahi. حيرتي وأنيسا لوحدتي ومنيرا لظلمتي إن نجا ليل كربتي لك من قلبي السلام سلام I obzirom da je vrijeme predviđeno za našu večerašnju emisiju isteklo, dragi poštovani slušalci, ostaje nam još toliko vremena da i odjavimo ovu našu večerašnju emisiju i da vam preporučimo da e, čujete reemitovanje, odnosno reprizu ove večerašnje emisije u subotu u 10 sati na večer, odnosno od 00. Bila je to četvrta e, emisija u nizu u ciklusu El Iman. E, e, naša tema i jeste i vodilja komentar knjige Tevhida, a večeras smo govorili ko ostvari Tevhid ući će u džennet bez polaganja računa. Predavač u studiju je bio profesor Samir Avdić, tonsko-tehnički realizator Ernest Rehak, a urednik i voditelj Adnan Muslija. Budite ponovo sa nama za sedam dana u ovom istom terminu. Do tada, veselam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh. الصلاة والسلام عليك عليك يا سيدنا وسندنا أو على الصراط التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون به فرحين بما آتاهم الله من فضله فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون شبك الفضيل رحمه الله حين سمعها يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب من كان يخضب خده وده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب من كان يقضب خده بدموعه فنحورنا بدماء كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا الصبيحة تتعبون ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب من كان يفضل خلقه عبده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتقضب يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب من كان يحضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذبون يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب من كان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 في أعناقهم أولالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم فهم لا يبصرون